Harika bir melodiyle başladı. Ee, Dave Douglas ve Guy Kulcevsevk akordeon ve trompetle bize merhaba dediler. Bugün galiba Açık Radyo'daki en kalabalık e, ne diyelim e, en çok sayıda konuğu bir arada ayarlıyorum. Ağırlıyorum. E, solumda sevgili Stefan Winter var. Welcome Stefan. Thank you. I'm very happy to be here. E, me too. E, ayrıca artık Açık Radyo'yu gele gele yol ettin galiba Aydın. Aydın Şıracıoğlu burada e, yakın zamandaki üçüncü galiba değil mi beraberliğimiz? Ee, dört oldu. Dört mü oldu? E, Aydın da bize tercümede yardımcı olacak. Sağ ol var ol Aydıncığım tekrar zaman ayırdın geldin. Ben teşekkür ederim. E, bir de dördüncü bir konuğumuz var Bayan Mariko. O konuşmayacak e, ama burada yanımızda e, bizi dinleyecek Japonya'dan kendisi. Evet, e, Stefan Winter tabi asıl konuşacağımız arkadaşımız bir müzik tutkunu, bir e, hem iyi müzik hem e, aynı zamanda kişiden kişiye, bölgeden bölgeye değişen müziğin çeşitliliği üzerine e, kafa yaran, son derece açık zihinli bir müzik insanı. Ee, bir şey çaldığını zannetmiyorum. Soracağız biraz sonra. Ama çok iyi bir dinleyici ve aynı zamanda prodüktör. Ee, bu albümün dinlediğimiz albümün başında da bu bir Stefan Winter projesi e, olarak geçiyordu. Albümde o şekilde tanıtmıştı. <clears throat> ee, Stefan en başta bu dinlediğimiz albümle ilgili biraz bilgi aktaralım. Ondan sonra genel şeylere, e, genel noktalara e, gireceğiz. E, bize bu düet albümünü azıcık anlatabilir mi? Nasıl çıktı bu fikir? So, Stefan, uh, to begin with, uh, the question is, uh, can you tell us about uh, this du duo project uh, with accordion and trumpet? Uh, can you introduce it to us? Yeah, many, many, many years ago, it was um, in the mid 80s. I was in New York and I went to a, a little um, bar or coffee shop hmm. uh, in the middle of um, Manhattan, and uh, a trumpet player was playing there with um, female uh, accordionist, and I heard the music and was totally fascinated. And later on, it turned out that uh, this was uh, Dave Douglas. And about, I would say, five years later, um, I met Dave and uh, we were talking about the recording project. And I said to him, I met you and I heard you um, playing kind of like Bulgarian uh, folk music connected with improvisations and jazz. And uh, I really would love to record this project with you. And then uh, Dave said, That's not possible because. Um, at that time I was playing together uh, with my girlfriend, and we are not anymore together. Hmm. Um, just, just wait, because um, it's too uh, too many <laughs> information. Sorry. Yeah. Evet, toparlayacağım. Ee, 80'lerin or Stefan 80'lerin ortasında New York'tayken e, Manhattan'da bir e, küçük bara e, gidiyor. Orada bir e, trompetçi ve bir kadın akordiyoncu e, dinliyor. E, meğersem trompetçi Dave Douglas'mış. E, bu olaydan beş yıl sonra tekrar e, görüşüyorlar ve e, kendisini kaydetmek istediğini söylüyor. E, daha önce kendisini Bulgar müziği, caz ve doğaçlamanın e, beraber ol, e, bu, bu can... yer alan bir kayıt yapmak istiyor. Evet. E, diyor ve bu projesi 5 e, yıl evvelki dinlediği e, müziği söylüyor. Dave Douglas da mümkün değil diyor çünkü e, o benim kız arkadaşımdı. E, şu an ayrıyız. And, onun dışında kimseyle ha ha şu anda ayrıyız evet. Evet. Evet. Yani e, Bundan ötürü e, mümkün değil diyor. Yani başka bir akordiyoncu bulma durumundalar şimdi. Evet. Yes. And um, so Dave said that's not possible but I did not give up and I kind of insisted that I really would like to record this music because I thought it was a, a wonderful um, match in between uh, folk music and the spirit of folk music and improvisation. And then a little later, Dave said, I found Guy Klosevic and uh, we can do this project together. And then, uh, together with Dave Douglas and Guy Klosevic, we made this recording what you just have heard. Ee, ama sonrasında Stefan ısrar ediyor e, ve bu müziği kaydetmek istediğini söylüyor. Çünkü e, bu David Atlas'tan dinlediği müzik e, geleneksel müzikle doğaçlama arasında çok e, güzel e, işin özünü, ruhunu yansıtan bir çalışma. E, ısrarcı oluyor ve sonrasında e, dinlediğimiz akordiyoncu Guy e, Kesevit ile e, beraber bu Çek asıllı bir akordeoncu sanıyorum. Ee, zaten biraz sonra onun kaydını da duyacağız. Ee, Alan Byrne'le piyanist ve akordeoncu Alan Byrne'le ortak albümleri de var. Ee, hani belli çevrelerin iyi bildiği bir akordeoncu. Uh, he's Muammer supposes that uh, he's from uh, Czech Republic. Uh, origin, but he is born already in America. Mm -hmm. Yes. Hı hı. Çek Cumhuriyeti orijinli ama Amerika doğumlu. Ee, and he also mentioned that uh, we are going to listen uh, him and Alan Byrne. Yes. Uh, also in this program. Evet. ne zaman yayınlandı albüm? when was it published? Oh, I think it was uh, late 80s. Um, I can't remember now exactly, but I think 89, I believe. Uh, sorry, like late 90s. I'm sorry. I'm, I'm, I'm um, 99. Um, I think around 99. Yeah. 90 sonları muhtemelen 99'da basılmış albüm. Sonra bir daha çalışmadılar mı? Merakımdan soruyorum. Ee, e, just uh, just because I wonder, uh, didn't they work together again? Um, Mm, from time to time, I mean, they're playing concerts together, but um, Dave was uh, more interested in going into a pure uh, jazz direction. Mm. Maybe, you know, Dave is also playing with uh, John Zorn um, and uh, uh, he has uh, own groups and. yeah, he also plays together with the piano player Uri Kane, and Dave's main interest is like in the jazz fields. Yani zaman zaman konserler yapmışlar ama zaten Dave Douglas'ın e, esas olarak sonradan arayışı e, daha saf bir caz. caz müziğiydi. İşte John Zorn'la beraber çalıştığı kendi e, projeleri vardı. E, anlaşılan farklı yönlere gitmişler. Yani yollar e, şey farklı arayışlar yüzünden e, çok devam etmemiş, etmemişler. Hı hı. Peki e, o zaman biraz Stefan Winter kimdir? bir onu tanıyalım. So, Stefan, uh, now can you introduce yourself? <laughs> ben kendisini e, iyi bir müzik dinleyicisi ve müzik aşığı birisi olarak tanımladım programın başında. In the beginning of the program, uh, Muhammed described you as a uh, good uh, music, very good music listener, uh, music passionate. Uh. Yeah, I'm, I'm originally I'm, I'm coming from uh, classical music, but um, um, beginning of the 80s, um, I discovered jazz and then I started working together with jazz musicians. And then later on, um, I combined um, jazz musicians together with other uh, music elements. And um, I got more and more, on the one side, into folk music around the whole world, but also deep into the classical music. I am really interested in sounds, and I work with sounds maybe like a painter is working with colors. Ee, Stefan kendini şu şekilde tanımladı. E, müziğe başlangıcı e, klasik müzikle. 80'lerin başında e, cazı keşfediyor, caz dinlemeye başlıyor ve e, müzisyenlerle çalışmaya başlıyor, onları tanıyor. Ve e, aynı zamanda caz müzisyenlerini başka e, müzik alanlarına doğru e, daha e, disiplinler arası diyelim e, çalışmalar yapmaya e, yönlendiriyor, itiyor. E, nasıl bir ressam e, boyalarla e, resim yapıyorsa o da kendini e, seslerle e, aynı aynı işi yaptığını söylüyor. Bir şey çalıyor mu kendisi? Do you play an instrument? I learned to play piano and uh, clarinet and trombone, but uh, basically I'm not really playing any more music. I, I never ever uh, made a performance, so uh, I, I, studied, so to say, music. But um, I'm a total autodidact, so um, I'm not coming from a university or something like that. I'm a person who has uh, to, to, really. Um, practice what I'm doing and I'm learning during I'm doing my work. Ee, enstrüman çalıyor. Piyano, klarnet, e, trombon ama e, bunları kendi kendine otodidakt e, bir şekilde öğrenmiş. Herhangi bir üniversiteye gitmemiş. Bunları e, uygulamada hep öğrenmiş. E, yani herhangi bir e, performansta e, yani ciddi bir icada e, sahnelerde bulunmamış. Evet. Peki e, ben bu albümden bir şarkı daha seçtim. E, şarkımızın adı e, Sweet It. Yani onu nasıl çeviririz bilemeyeceğim. Sweet. Evet. Pardon. Twisted. Twisted. E, bükülmüş. Yani. E, yine aynı ekip e, Dave Douglas ve Guy Luchesevk. Soyadını telaffuz edemiyorum. Ee, beraber çalacaklar. Ee, kendi besteleri sanıyorum. ikinci kez Dave Douglas ve Guy Kulçesevki dinledik. Birlikte çaldılar. Sevgili Stefan Winter konuğum ve Aydın Çıracıoğlu da e, tercümeleri yapıyor. E, peki biraz o zaman e, prodüktörlük geçmişini konuşalım. E, firmayı konuşalım. E, firmayı ne zaman kurdu, hangi yaklaşımları e, benimsiyor genel olarak? Neler üretiyor? so, Stefan, now let's talk about your uh, producer history and uh, your history as a producer and uh, about your label. When was the label found uh, and uh, which principles does it depend on? And what are the products of it? Yeah, it's interesting because now we just heard Dave Douglas, and there is um, a connection to the very beginning. Um, I started 1985, and uh, I did the premiere recording with uh, Steve Coleman. And Steve Coleman is an artist. Um, I think not a lot of people know that, but who is heavily influenced um, by um, uh, Balkan uh, music traditions he studied a lot Bartok. And uh-huh. um, as you maybe know, Bartok went to the countryside with a little recording machine and recorded original folk music. And of then he got inspired by um, this um, tradition which is happening um, inside the society. And um, that part for me is very, very important. Um, uh, to have or to work with sounds which are connected with the people and with the soul of the people. Ee, 1985'te başlamış prodük, e, prodüktörlüğe ve ilk e, kaydı Steve Coleman'la yapmış. E, Steve Coleman'ın e, Steve Coleman da e, Balkan müziği e, müzikleri geleneklerinden ve özellikle Bartok'tan çok etkilenmiş. E, ve bu etkileşimi e, Stefan da e, önemli buluyor. Çünkü e, bu müzik gelenekleri, yani geleneksel müzikler e, insanların ve insanların ruhunu e, barındıran doğrudan onların sesi. Dolayısıyla bu seslerle çalışmak önemli diyor. Ee, küçük bir kayıt cihazıyla ülke ülke dolaştı Bartok. Hani evet. bilenler vardı zaten. Türkiye'ye de geldi. Ee, Bartok came to Turkey also. Yeah. Ee, dolayısıyla herhalde o esin kaynakları çok önemli e, Stefan için. Yes, go ahead. From 85 through 95 I was mainly working with this so-called avant-garde scene in New York. Um, on the one side like with uh, Steve Coleman and this group um, called M-Bass, and on the other side uh, with musicians around um, Tim Byrne, which is more the um, um, avant-garde um, downtown oh, music scene. And then 95, Mariko and I, we uh, started Winter and Winter. And the idea was to start Winter and Winter to be open for all kinds of music. Um, at the very beginning, there was not the idea to merge these different music styles together. It was more the idea to just get um, into uh, different music scenes, but um, it happened uh, just from the beginning on that we created projects which were um, bringing together um, very, very uh, different uh, music sources. Ee, sonrasında şöyle devam etti. 85-95 yılları arasında e, daha çok New York'ta e, avantgard müzik e, kaydetmiş. E, Steve Coleman e, ve Tim Burn verdiği isimlerden. 95'ten sonra ise e, diğer konumuz e, Mariko ile beraber e, Winter and Winter'a başladı. Ve Winter and Winter'ın da e, düsturu şuydu. Tüm müziklere açık. E, ben biraz sizin radyoyu hatırladım burada. E, ve amaçları e, hiçbir şekilde e, eklektik bir şekil eklektik bir açıdan e, müzikleri geleneksel müzikleri birbirine bağlamak değil ama projeler kapsamında e, değişik değişik müzikler değişik müzisyenler bir araya geldi gelmiş. Yani bu klasikle folk olabilir, folkla rock olabilir. Hani e, aklımıza gelen her türlü versiyona açık olduklarını anlıyorum o zaman. Hmm. He understands that uh, so you are open to everything like uh, fusion of uh, rock and traditional music and classic music and traditional music? Yeah, I don't like the word fusion because the fusion um, has like a commercial uh, approach, and um, for me, uh, like there eh. was a lot. Of, there was a big fusion scene in America, and and uh, where they pop combined pop, around the world, pop yeah. and, and, and, and jazz, and uh, for me, I'm not talking about fusion. I'm talking about this thinking of Bartok. It's about um, describing and finding um, a source, and then more or less taking this water and making out of this water a new kind of tea. Ee, ben çeviri yaparken füzyon kelimesini kullandım. Ee, onu orada ciddi bir şekilde uyardı. Ee, Füzyonu hiçbir şekilde kullanmıyor çünkü füzyon e, daha ticari anlamda ticari metalaşmış bir e, kavram. Daha ziyade e, Bartol'un yaptığı Edim'in kendisindeki e, düşünceyi. Kendine özgü bir bileşim belki hani e, müzisyenlerin olmayan yani daha önce birbirini tanımayan müzisyenlerin dostluğuna da bağlı. Yani beraber ortaya çıkardıkları bir ruh sanki tartışarak hı hı. ortaya çıkarttıkları bir ruh müzik yaparken. E, Muammer says that it's kind of a, it's, it's a product product product of a dialogue between uh, different musicians. Uh, so it's a dialogue exactly. Yeah. It's it's a dialogue which is most important. It's a dialogue um, where um, there is respect for each other, which is for me also very important. Uh, and then I I feel music like a scar, and a scar is for me a sign that somebody got hurt, and and uh, uh, on on the other side, a scar is for me a sign of healing. So um, when you hear music, it has to uh, like. Um, create like an an emotion inside myself and open up inside myself a new story. Ee, birazcık kaçırdım dediklerini. Ee, dediğine katılıyor. Ee, kesinlikle müzisyenler, müzisyenler arası diyalog var. Ee, diğere saygı, ötekine saygı ee, çok çok önemli. Aynı zamanda da e, müziği bir yara olarak görüyor. Ee, yara var. Yani demek ki biri yara almış ama aynı zamanda müzik e, bu yaranın iyileşme yolu da. Hı hı. E, kind of uh, personal yani tedavi neydi? Cure. And um, the musicians yani müzisyenler kendilerini de tedavi ediyorlar bu sayede zaten. And uh, also so does the uh, musicians uh, heal themselves. It, yeah, it it it's um, it's a so to say. Um, I see no difference between the different art forms. If somebody is writing um, a novel, or uh, somebody is painting um, a, a, picture, or if, if uh, somebody is making a film, it's about um, to express yourself, and that all the influences which are coming to us, um, that we uh, put something new out. Um, Godard, this uh, Swiss filmmaker, said one time, um, "It is not important um, what is coming in; it's important what um, you uh, create out of it." Hı hı. Ee, Stefan diyor ki sanat formları arasında bir hiyerarşi, bir e, fark görmüyorum diyor. Ee, sınırda görmüyor tabii. Sınırda görmüyor. Ee, sanat dediğimiz kendini ifade etmek e, etkilenimlerimize yeni bir şey kataraktan e, yeni bir sonuç bir dışarı bırakmak. Dışarı bırakmak. E, ee, Godart'tan bir e, alıntı yaptı. Önemli olan neyin içimize girdiği değil, e, neyin dışarı çıktı. Ondan ne çıkardığımızdır. Evet. Gibi. Çünkü ne yapsak o içindekini biz anlayamayız. Evet. Öğrenemeyiz. Hı hı. Ee, bir şarkı daha çalalım. Bu albüm yine aynı akordeoncu Guy Kluchesevk ve e, yine başka bir akordeoncu Alan Byrne tarafından e, yapılmış bir kayıt. E, bu ikilinin ikinci albümü. E, ve e, hani albümle ilgili söyleyeceği bir şey var mı? Uh, so now uh, e, Muammer is going to play uh, the same ac accordionist and the Alan Burns uh, album. Do you have anything to say uh, on the album? Well, I mean, Alan Byrne uh, is a Jewish musician and comes from a Jewish tradition. Um, he plays a lot of uh, klezmer music and uh, he studies a lot of klezmer music. Also, our common friend. And um, on the other side, um, he is also interested um, in um, uh, European um, uh, contemporary music and jazz. And um, Guy and Alan, um, they come from two different sources and built like a common language together, a common musical language together. Um, it's absolutely beautiful to work with both of them. Um, I think the recording what we uh, listening to was done in uh, Bordeaux and uh, we went to um, uh, a chateau in Bordeaux uh, mm-hmm. for a couple of days, and um, were just totally relaxed and um, recorded there this beautiful music. Ee, şu bilgiyi veriyor Stefan. Alan Byrne e, Yahudi müzisyen. E, klezmer müziği üzerine çalışmış, klezmer müziği çalmış. Aynı zamanda e, Avrupa'daki çağdaş ve e, caz müziği sahnelendi. Brave Old World grubunun kurucularından aynı zamanda. Evet. E, Avrupa'daki çağdaş ve caz müziği sahnelerine de e, hakim. Ve bu e, diğer akordeoncu Gay ile e, beraber e, çok güzel bir ortak müzikal dil oluşturmuşlar. E, ikisiyle çalışmak çok büyük keyifmiş. E, kaydı Bordeaux'da bir şatoda yapmışlar. Birkaç günlüğüne e, şatodalarmış. E, tamamen sakin bir ortamda bu işler gerçekleşmiş. Evet dinleyeceğimiz parça e, Lily White, e, Alan Byrne ve Guy Kruczewski birlikte çalıyorlar. iki büyük akordeoncuyu dinledik. Ee, bu CD'leri Stefan bana getirdi. Bu albümden haberdar değildim. Ee, bu güzel müzikleri getirdiği için çok teşekkür ediyorum ona öncelikle. Uh, thank you, Stefan, uh, for uh, taking these uh, beautiful albums with you and uh, giving it to Muammer. Uh, he didn't have, have the second one, and uh, thank you. Um, yavaş yavaş yani yine zaman hızlı akıyor ve biz İstanbul macerasına gelelim. Neden burada e, Stefan ne yapmak istiyor? E, yakın zamanda güzel bir dostluk oluştu aramızda. E, büyük olasılıkla da birlikte güzel şeyler yapacağız. So, yani e, bir İstanbul hikayesi dinleyelim ondan o zaman. So Stefan, uh, now let's hear about your uh, Istanbul Odyssey. Uh, why you are here, and uh, in a, in a short while, uh, you and Muammer uh, developed a important friendship. And tell us about your feelings. Feelings on Istanbul. Yeah, it's very interesting. Um, when I came to Istanbul, um, I felt let's put it that way, a, a certain kind of um, distance. It took me a while to uh, enter into the city, and Mariko and I. Um, she is not talking here. She uh, is always, so to say, in the background, but that's not the truth. I mean, she is not in the background, but we, we both like working together. And uh, for weeks and weeks, we were just walking through Istanbul, hours and hours every day. Uh, it doesn't matter if it was snowing or raining. And we always have had a recording machine with us, and we recorded sounds of Istanbul, sound soundscapes, noises uh, here in Istanbul. Let's maybe do that one, and then I, uh -huh. I uh-huh. tell the second part of the story. Uh, Stefan İstanbul'a ilk geldiğinde e, esasında kendini uzak hissetmiş. Şu anlamda evet. uzak. E, şehrin ruhuna, e, içine tam hemen e, girebildiğini düşünmemiş. E, belli bir zamandan sonra e, şehre girebilmiş. E, Mariku ile beraber e, diğer konumuz dedi ki her ne kadar e, konuşmasa da arkada gözükse de hiçbir şekilde öyle değildi. Projeyi ikimiz beraber yürütüyoruz. E, Mariku ile haftalarca saatlerce yağmur çamur demeden e, İstanbul'da uzun yürüyüşler yapmışlar. Sürekli bir kayıt cihazıyla beraber e, İstanbul'un seslerini e, kaydetmişler. Sokakların seslerini. Hı -hı. And um, I have spoken or I met a lot of different people and um, I have spoken to a lot of people and asked them to find uh, music so to say, the musical soul of the city. And um, like one and a half months ago, people told me that um, uh, Western pop music is influencing everything, and there is no more musical soul. And I said, I don't believe it. Um, I believe, let me say it in two different examples. Um, American Indians uh, have the um, belief that inside a human being are seven generations. And um, we carry in us uh, the tradition of seven generations. And these seven generations, even if we do not know these seven generations, they influence us. And on the other side, a good friend of mine, a painter, um, Jerry Senyuk, said, often people who see a painting, they only see the surface of the painting and not the different layers which are underneath the colors. But a painting does not just exist um, because of the surface, also the layers underneath, which you do not see, are part um, of um, yeah this work. So to make the story short, um, it is and was a odyssey more or less until that point that um, Mariko and I met Muammar. Evet. <clears throat> İstanbul'a geldiğinden beri Stefan çok fazla insanla tanıştı ee, ve onlara şunu sormuş. E, şehrin müzikal ruhu, ruhunu müzikte nerede bul bulabilirim, hangi müzikte bulabilirim? e, pek çoğu e, çok karamsar yaklaşmış ve e, Batı e, popüler müziğinin e, her tarafı etkilediğini, her tarafı etkilediğini bu ruhu öldürdüğünü söylemiş ama inanmamış. E, Stefan buna hani olduğunu biliyormuş. E, yani bir yerlerde saklı da olsa ve bunu şu şekilde bir e, alegoriyle anlattı. E, Amerikalı yerliler e, içimizde yani bireyin yedi jenerasyon taşıdığına inanırmış o jenerasyonların ki, kimin kim olduğunu bilmesek de e, hepsinin bizim üzerinde bir etkisi olduğunu söyledi. Gene bir ressam arkadaşından e, bir Bunu Mendel de söylüyor zaten değil mi? E, Mendel sings the same thing, says. <laughs> evet. E, ressam arkadaşı e, da bir benzer bir örnek vermiş. E, insanlar bir resme baktığı zaman e, üzerin en üstteki e, boya boyayı görür, şekilleri görür ama e, hiçbir şekilde e, yani o resmin e, tabakalardan oluştuğunun e, o kadar da farkında olmazlar. Hı hı. E, resmin kendisi de ne bu tabakaların her biri ne de e, en üstte olandır. Hepsi bir bütündür. Diyor. Evet. E, yani ve de. ve sonrasında da e, hani bu müzikal ruhu bulmadı işte senin e, işte senle tanışmanın bir dönüm olduğunu söylüyorlar. Ee, aynı zamanda da Yohan Bey'e buradan teşekkürlerimizi yollayalım. Bizi e, tanıştıran odur. Hı hı. E, let's pass our greetings to Mr. Johan who introduced to... Yes. Yes, Jochen Pröll was the one who brought us together. Yeah. Peki, e, zamanı güzel kullanalım. E, şimdi bir vals çalacağım. E, Brave Old World grubunun ya son ya da sondan bir önceki albümü Lochgetto. The Song of Lochgetto e, adını taşıyor. E, Polonya'nın Loch ya da Türkçe'ye çevrildiğinde hani e, TS ile yazıyorlar. Lotz hmm. şehrindeki e, meşhur bir getto hikayesi var. Onu e, kitaplaştırmışlar. Türkçe'de Lotz'un Yoksulları diye e, yayınlandı. Ben de okudum. Çok hoşlandım. İşte o kitaptan yola çıkarak e, birbirine bağlı e, bir akış izleyen yani çok da birbirinden bağımsız olmayan şarkılardan oluşan bir e, albüm bu. E, Yikes adını taşıyan bir şarkı dinleteceğim sizlere. E, şarkıcı Michael Alpert yine harikalar yaratacak. E, belki hepsini çalamayız. E, parçanın. Hani birazcık daha konuşabilmek için. etsle oy brigis vos geysta glos din ves tamer vel sti vesn fin de ich is ich dir zum ketsle oy do so ja ja tamer vel sti vesn fin de ich is der ich dir zum ketsle oy do Dein Tag Teizah shmara moznik Tai mame gau et fishe mare In dein bride za gris kartiojnik In dein schwester schluch da kozak Oi, oi, oi In dein bride za gris kartiojnik in dein schwester schluch da kozak Oi, oi, oi Schwester krank geht Evet bugün sevgili Stefan Winter konuğumdu. Ee, sevgili Aydın da tercümeleri yapıyordu. Ee, her seferinde yetmiyor misafir olduğunca bu programın saati bana. Ee, Ömer abiye bir dilekçe yazsam bari diye düşünüyorum. Ee, ne yazık ki son e, sözlerini alacağım. Ve e, al, yine Winter and Winter firmasının yayınladığı e, Bulgarian Wedding from Last Century adlı son yüzyılda Bulgar Düğünü adlı bir e, albümden e, bir roman parçası çalacağız. E, hem sözlerini son sözlerini alalım hem de e, bu albümün hikayesini kısaca dinleyelim. Uh, Stefan, so uh, unfortunately, uh, we have to take your uh, last words, and uh, also about the uh, and your opinions, your if you have anything to say about the album, which is going to be played now, the Bulgarian one. C can I say quick something to pray for the world? Of course. firstly, um, it's it's very important for me to say that um, this album with the music of the Lodge Ghetto starts with the original voice of uh, Jankele Hershkovitz. Mm-hmm. He was a prisoner in the Lodge Ghetto and he survived. And we wanted to open this album with his original voice. Somebody recorded him in the 50s with a little cassette machine, and mm-hmm. I got this recording. And uh, I have written a letter to him and told him that we are a German company and we want to release his own voice and his music. And we all know that the Germans were responsible for the Lodz ghetto. And uh, I was afraid, what means not afraid, but uh, I did not know how he will react. And he wrote back to me that he is very proud and happy that a German company is now releasing his voice, which is coming from the Lodz ghetto. I believe this is a very important sign for us today. Um, there are so many uh, aggressions are going on, and people stop talking to each other. It's like a uh, fundamentalistic thinking in religions and all that, and we have to learn to talk to each other and to respect each other and um, we, we have to believe in ourselves and then we also can uh, accept people who have other thinkings yeah. it's not about to change the thinking of somebody else it's just respect and hershkovitz gave me so much respect that uh, i just want to whatever Uh, to re- to bring this spirit into the world, it's very very important. Çok önemli bir şey söyledi. Evet çok önemli bir şey söyledi Stefan. Ee, bu albüm hakkında bir, bir önceki albüm Lodgetto hakkında bir şey sö söyledi. Ee, albüm Yankeli Haşkowitz'in e, sesiyle açılıyor. Yankeli, Haşko Yankeli Haşkowitz e, kendisi Lodz e, getosunda e, kalmış, e, mahkum olmuş, hapis mahkumu. E, kendisine bir mektup yazıyor. E, bir Alman firması olduklarını söylüyor ve sesini e, yayınlamak istediklerini, albümü e, onun sesiyle açmak istediklerini söylüyor. Ve bir, Los Gettos'unun da bir Alm Almanların eserinin olduğunu da söylüyor. E, cevaptan cevabı korkarak beklerken e, ona çok mutlu ve çok gururlu olduğunu söylüyor. ve bunun çok önemli olduğunu söylüyor. E, Günümüzde günümüzde artık köktencilik artıyor. Ee, hani e, insanlar birbiriyle tam, konuşmuyor. Konuşmuyor, tahammülsüzlük artıyor. İşte e, kendisi en azından Haşkovitz'in e, Haşkovitz'in bunun dersini almış. E, diyalog diyaloğun önemli olması ve e, başkasının düşüncesine e, saygı duymanın önemini Evet e, ve bu, bu e, Yankele Aşkoviç'in sesini 50'li yıllarda bir basit bir makineyle kaydetmişler. Evet basit ee, bir kaset cihazıyla kaydetmişler. Onu da tesadüfen bulmuş Hı -hı. Stefan. Evet. Yani çok büyük bir şey madencilik evet. yapıyor arkadaş. Evet. evet. Ee, son örneğimiz Trifon Trifonov'un kaydından belki hepsini dinleyemeyiz. Ee, dinleyelim ve hoşçakalın diyelim. scăsăm tu ca și utremenea ma scăsăm tu ca și utremenea ma scăsăm tu ca și utremenea ma жена панаїра, на біла слатина, жена панаїра, на біла слатина, жена панаїра. Evet sevgili dostlar artık bitiriyoruz. Azıcık zamanımızı da açtık. Ee, ben İkinize de çok teşekkür ediyorum. Beni onurlandığınız, onurlandırdığınız için, yanımda olduğunuz için. Uh, Stefan uh, Muammer wants to thank you uh, for uh, honoring him by being with him, by being next to him. I'm very very very very happy. Thank you Muammer, thanks you, thank you. Kendisi de çok mutlu. Evet. Sana da çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Ara sıra böyle e, atladım senin tercümenin üstüne ama. Tabii ee, yok de, yok. Destek olayım diye. İşte tamamladım, tamamladım. Son bir duyuru. E, yarın akşam Bahçeşehir Üniversitesi'nde Beşiktaş kampüsünde benim kurucu genel sanat yönetmeni olduğum Medeniyetlerin Sesi Koro Orkestrası'nın konseri var. Ee, ücretsiz bir konser. Dileyen yarın akşam saat 8'de Bahçeşehir Üniversitesi'nde Beşiktaş'a e, gelip koromuzu dinleyebilir. Program sonrasında telefonun başında olacağım. 0212 343 00 Kaçtı telefonumuz Selahattin? Vallahi unuttum ya. Ee, 343 40 numaralı telefondan ulaşabilir 15 dakika içinde. Ee, bütün sosyal mecralar e, bana ulaşmaya uygun ve hem bu programı hem de bundan öncekileri tunanimberiani.com blogspot.com'dan dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Mariko sana da çok teşekkürler. Thank you very much Mariko also. Să mânșoară mărgeină Să-mi spuni n-ai cu când să vii Să mânșoară mărgeină Să-mi spui n când să vii Tuna'nın Beryanı Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu Yo pillé, yo